Եթերում սպորտնոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ֆիզիկական չափավոր ծանրաբեռնվածության օգտակարության մասին բոլորը գիտեն եւ այն, որ ֆիզիկական ուժ ու կամ այն հատկություններին դաստիարակում ոչ միայն ուժային, այլ նաեւ խաղային սպորտաձևերը նույնպես անհերքելի փաստ է։ Նման սպորտաձևերն, ինչպիսիք են վոլեյբոլը, բասկետբոլը, ֆուտբոլը, հանդբոլը, զարգացնում են մեկ թիմում խաղալու ունակություն, խաղ վարելու ստրատեգիա եւ պատասխանատվության զգացում, քանի որ հաղթանակը կախված է թիմի յուրաքանչյուր անդամից։ Այսօր կխոսենք հանդբոլի կամ ձեռքի գնդակի մասին։ Հանդբոլը կամ ձերքի գնդակը թիմային սպորտային խաղ է, օլիմպիական խաղերի խաղային մարզաձև, որով զբաղվում են եւ տղամարդիկ, եւ կանայք։ Յուրաքանչյուր թիմի կազմում հանդես են գալիս 7 մարդ, որոնցից մեկը դարպասապահ։ Խաղի ընթացքում, որը բաղկացած է 30-ական րոպեանոց երկու խաղամասից, մրցակից թիմերի անդամները ձգտում են գնդակը ձեռքով միմյանց փոխանցելով մոտենալ մրցակցի դարպասին եւ իրենց առջև գտնվող 6 մետրանոց սահմանակից ձեռքի նետումով գրավել դարպասը։ Հաղթանակը տրվում է մրցակցի դարպասը ավելի մեծ թվով գնդակներ անցկացրած թիմին։ Հանդբոլը աշխարհում մեծ տարածում է գտել 20-րդ դարի կեսերին։ Անցկացվում են աշխարհի մրցամակների, պետությունների առաջնություններ եւ բազմաթիվ մրցաշարեր։ 1972-ին հանդբոլը ընդգրկվել է Օլիմպիական խաղերի ծրագրում։ Այս մարզաձևի մասին մեր տաղավարում զրույցը համար երկու հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի հանդբոլի մարզիչ Մարիետա Հովանիսյանի հետ է։ Կզրուցենք նաև նրա սաների հետ։ Լինելով դպրոցի ուսուցչուհին եւ համատեղելով հանդբոլի խմբակ ունեմ, որը մասնակցել են վերջերս Հայաստանի առաջնությանը, չնայած տեղ չեն գravel, բայց թիմի կազմը, կարգապահությունը, երեխաների նպատակասլաց խաղը ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մարզիչներին եւ մրցավարական կազմին շատ դուր եկավ։ Ընտրեցին մեր հանդբոլի դարպասապահին Լիլիթ Ասրյանին հավաքականի թիմում տվյալները գրեցին, որպեսզի լինի պարակմունքները նրան ընդգրկեն Հայաստանի հավաքականի թիմում։ Աղջիկները 2003-2004 թվականի ծնված աղջիկներն են։ Առաջի անգամ է իդեպ այդ տարիքի երեխաները այսպիսի մասշտաբով մրցումներ անցկացնում հանդբոլից։ Դիկիմալը կցանկանայի խոսենք հանդբոլ մարզաձևի մասին ընդհանուր առմամբ։ Ինչով են հա։ առանձնանում դուք քանի տարվա մարզիկ եք եւ արդեն մարզիչ։ Ահա, ես ինքս լինելով թեթև ատլետ, ես վազել եմ միջին տարածության վազքեր, եղել եմ նախկին սովետական միությունում Ադրբեջանում չեմպիոն, մասնակցել եմ համամիութենական մրցումների, եղել եմ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, մասնակցել եմ առաջնությանը, հաղթանակներ ենք ունեցել։ 1981 թվականին Կրոս Պրավդա թերթի առաջնությունում Ղարաբաղի թիմը մասնակցելով համամիութենական մրցումներին գրավել է առաջին պատվավոր տեղը։ Այստեղ մենք շուկով նշել ենք այդ հաղթանակը 81 թվականին եւ այդ օրվանից նպատակ եմ դրել շարունակել սպորտում էլ համատեղել դպրոց եւ սպորտ լինել մարզիչ, ընտրել երեխաներին մարզիկներ, ֆիզկուլտուրայի դասավանդման դասերի։ Երբ ես նկատում եմ, որ աշակերտը ունի ընդունակություններ, ասենք, վազելու, ցատկելու, Ես նրան միշտ խորհուրդ եմ տալիս մասնակցի թեթև ատլետիկայի մրցումների, պարապմունքի գնա մեր մարզադաշտում հանրապետական։ Եթե ունի ցանկություն սեր բասկետբոլը, հանդբոլը, ֆուտբոլը, բոլորին, բոլորին ես խորհուրդ եմ տալիս սպորտով զբաղվեն։ Առաջինը սպորտով, հետո մնացածը, որտեղ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ նորություն չի լինի, որ ասեմ, որ մեր վաղվա հող պաշտպանողները, մեր երկիրը կառուցողները մեր երեխաներն են լինելու։ Եվ պետք է եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես այո, եւ պետք է այնպես անենք, որ մեր երեխաները եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես լինեն առողջ։ Խաղային մարզաձևերում հանդբոլը ինչով է առանձնանում։ Ընդհանրապես խաղային մարզաձևերը վոլեյբոլ լինի, բասկետբոլը լինի, ֆուտբոլը լինի, թե մեր հանդբոլը լինի, երեխաների ընկերասիրությունը, մեկը մյուսի նկատմամբ հարգալից կոլեկտիվ խաղեր են, այո, մեկը մյուսի նկատմամբ ես ագիտացիա չեմ տանում, որ բոլորը մասնակցեն թիմային խաղերին, սպորտով զբաղվեն թիմային խաղերում մենակ։ Այն երեխան, որը որ ունի իր տվյալները, որ պետք է ինքը անհա նպատակամ սպորտով զբաղվի, նրան էլ մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս, որ ինքը ընտրի իր ճանապարհը։ Ընդհանրապես սպորտը երեխաներին հենց դաստիարակության առումով նաև ինչ է տալիս։ Ամենաառաջինը եւ դաստիարակվում են, եւ կոփվում են մեր երկրին, մեր վաղվա ապագային այ այդպիսի երեխաներ են մեզ պետք, առողջ հասարակություն պետք է մենք ունենանք։ Իդեպ ինչ որ հատուկ տվյալներ պետք են հանդբոլ խաղալու համար։ Հատուկ տվյալները, այո, էլի պետք են։ Տվյալները պետք է երեխան, այո, պետք է ամենաառաջինը առողջ լինի։ Ֆիզիկապես առողջ, որպեսզի ինքը ի վիճակի լինի պարապվելու։ Միջև թիմը մենք ընտրելը մենք ունենք հատուկ մեր սպորտ մեդը, բժշկական մեր դիսպանսերը, որ երեխաներին տանում ենք ստուգման, հետո նոր թիմը կազմում ենք։ Պետք է երեխան ֆիզիկապես լրիվ առողջ լինի, որ մենք ընդգրկենք այդ խմբակներում։ Ի սպորտսմեն դառնալու համար։ Բացի ֆիզիկական առողջությունը, ինչ որ տվյալներ։ Այո, երեխան եթե ընդունակ չլինի մեր ասածը կատարելու, չկարողանա, չհասկանա մարզիչը ինչ է ասում եւ այդ պահին ինչ պիտի կատարի, դա անհնար է հաջողություն ունենանք հավելում։ Երևի կան սպորտին հակված եւ ոչ հակված եւ աներայնամենանիվ ամեն մեկը չկա։ Այո, բոլորը չեն որ ցանկություն ունեն, բայց հաջելի կլինի որ բոլորը գոնե ինչ որ ձև առնչվեն։ Այո, այո, այո, մասնակցեն։ Թող նրանք չգան հանրապետական մրցումներին, բայց լինեն առողջ։ Պարտադիր չէ բոլորովին էլ որ սպորտսմեն դառնան հետագայում։ Այո, այո, չէ, պարտադիր չի բոլորը որ սպորտսմեններ դառնան, բայց որ առողջ մարդիկ կդառնան, ընկերասեր կլինեն, փոխադարձ հարգանք կլինի մեկը մյուսի նկատմամբ, դա մի անգամ այն։ Քան տարի է որ մարզիչ եք արդեն։ Հանդբոլի մարզիչ արդեն 8 տարի։ Ես ունեցել եմ 1988 89 թվականի տղաներ, որոնք Հայաստանում առաջնությանը մասնակցել են եւ միշտ երկրորդ տեղն են եղել։ Քանի տարի անընդհատ մասնակցել ենք երկրորդ պատվավոր տեղն ենք եղել։ Հիմա այդ տղաներս արդեն 9-րդ դասարանն ավարտել են ավագ դպրոցում են շարունակում են։ Ընկեր Քոչարյան Վալերիկն է այդ թիմը շարունակում պարապել, ելի Հայաստանի առաջնություններին մասնակցում են, ունեն հաջողություններ, պատվավոր տեղեր են ելի գրաում։ Բայց ես արդեն անցյալ տարվանից վերցրել եմ փոքրերի, այո, իսկ հիմա արդեն աղջիկների թիմ է վերցրել։ Կա տարիքային ինչ որ շեմ որ տարիքից եք սկսում վերցնել երեխաներին եւ միջև որ տարիք ցանկալիա 10 տարեկանից արդեն երեխաները հաճախ են։ Մեր մոտ եմ ասում, բայց կան անհատական սպորտներ, որոնք ավելի վաղ տարիքից են ընդունում իրենց շարքերում, մարզելու, մարզվելու։ Մարզչի համար ինչ դժվարություններ են լինում։ Առաջինը խումբը ստեղծել է։ Այսօրվա երեխաները մի քիչ դժվար են դեպի սպորտը գալիս ընդհանրապես դեպի ֆիզիկական ինչ որ աշխատանք զբաղվում զբաղմունք ունեն համակարգիչը ցավը։ Դա 21-րդ դարի երևի դա ցավների խոբալի մեջ, այո, որ երևի թե ծնողներն էլ չեն կարողանում կտրել այդ վիճակից, որ երեխաներին ուղարկեն համապատասխան տեղերում զարգանալու համար։ Դրա համար երևի ձեր երիտասարդության տարիներին այդ խնդիրը երբ չկար, ավելի հակված էին սպորտը ավելի հարգի։ Այո, ավելի հարգ, այսօր էլ է հարգի, բայց massայականացված այնպես չի, ինչպես մեր տարիներին էր մրցումները կազմակերպում ենք հենց այդ դպրոցականների միջև որոնց են կան։ Դաշտը լծված թեթևագլետիկայի մրցումները, որոնց են կացում դպրոցական բայց հիմա մենակ այն մասնակից երեխաներին այն էլ մի կերպ համոզում ենք տան տարբերությունը շատ-շատ է բայց արդեն այս քանի տարվա ընթացքում ելի կա աճ Վերջին տարիներին սպորտին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում։ Առանձնահատուկ սպորտին ուշադրություն է դարձնում եւ սպորտի վարչությունում եւ առանձին իրենց ֆեդերացիաները ամեն մի մարզաձևը իր ֆեդերացիան ունի։ Առողջ ընտանիք նաեւ այո, առողջ ընտանիք մեր այո, մենք ունենք այդպիսի միջոցառումներ, ունենք թեթև ատլետիկայի կրոսները, վազքերը, որ մարզադաշտում են լինում, վալիբոլն է, բասկետբոլն է, ֆուտբոլն է, դպրոցականների միջև ամեն մրցումներին մենք թիմը պատրաստ ներկայացնում ենք։ Երևի ամեն դեպքում ընտանիքից է սկսվում։ Այո, պետք է ընտանիքում այդ հիմքը դրվի։ Այո, այո, ընտանիքում պետք է հիմքը դրվի, ծնողը պետք է իմանա, որ երեխան մարզվելով միայն առողջ է լինում անպայման չի դառնա աշխարհի չեմպիոն կամ բայց որ ամեն առաջինը ինքը առողջ լինելու տա 100%-ը որպես մարզիչ երևի առնչվում եք ծնողների հետ նաև այո որպես մարզիչ այո ես վերջի անգամ աղջիկները շատ փոքր էին առաջի անգամ ասեցի որ այս տարիքում մրցումներ են անցկացվում ես թիմը տարա Երևան, անցած տարիների տաղաններ էին, էդ էլ նշանակություն է։ Իսկ այս աղջիկներին ճանապարելու եկել էին եւ հայր ծնողները եւ մայր ծնողները։ Եթե երեխան հաճախում է սպորտային ինչ-որ խումբ, ծնողների վերաբերմունքն էլ է երևի փոխվում, ավելի լուրջ են մոտենում այդ հարցին։ Այո, այո, հետևողական են լինում, զանգում են, կապը կա երեխան պարապմունքը վերջացրեց, տուն է հասել, չի հասել, ամեն ինչ դրած է կոնկրետ, որպեսզի երեխան պարապմունքը վերջացնելուց անմիջապես տուն, մնացած իր դասապատրաստմանը, ամեն ինչին ծնողին օգնելն է։ Երևի սպորտը հենց դրան էլ է նպաստում, որ երեխան ավելի կարգապահ, ռեժիմ, ռեժիմ ժամանակը ամեն րոպեն ունի արդեն իր նպատակը։ Ընդ որում երեխան ինչքան զբաղված է, երևի այդքան հասցնում է։ Հա, ամեն ինչ ի հակառակ այն պնդման, որ ժամանակը քիչ է միայն դասերից սովորիր, բայց ոչ երևի տարբեր խմբակներ եւ ոչ միայն սպորտային առհասարակ զբաղված երեխան հասցնում են հասցնում են, հասցնում են։ Ես հետեւողական եմ, քանի որ նույն դպրոցում եմ աշխատում, որտեղ իմ թիմի երեխաներն են սովորում։ Մի քիչ ինձ համար հեշտ է թիմ պատրաստել, թիմ կազմը ընտրելը, որտեղ դասավանդում դասարանում։ Ամեն օր տեսնում եք հայտնի։ Ամեն օր տեսնում եմ։ Լուիզա հիշում ես, որ ես օպերա պարապմունք, հա Լիլիթ հիշում ես, որ պարապմունքն է անպայման ներկայանաց խաղաղակելու այցան։ Մի քիչ հեշտ է ինձ համար եւ մատյաններն եմ նայում երեխաների առաջադիմության վրա հանկարծ եթե տեսնեմ սկզբից սեպտեմբերին ունի 9-8 գնահատականները հանդբոլի պարապմունքի գալուց տեսնում եմ որ հետա աճում, ասենք 7-ա լինում կամ 6-ա լինում։ Այսինքն սպորտը չպետք է խանգարի, այլ հակառակը պետք է նպաստի։ Նպաստում է, այո, այո։ Նաեւ հնարավորություն ստեղծել է ընդհանուր ընդհանրապես սպորտային հնարավորություն։ Արդեն երեխան ժամանակի արժեքն էլ է իմանում, որ ինքը բացի չթողնի անգամ մի րոպեն պարապորտի չմատնի իր միրով։ Արցախում խաղային սպորտաձևերը ձեր կարծիքով ապագա ունեն, պահանջարկ ունեն։ Ապագա կա, քանի որ մեր ղեկավարությունը այսօրվա մեծ ուշադրություն է դարձնում սպորտին, ֆիզկուլտուրային ընդհանրապես եւ մեր հասարակության առողջ լինելուն։ Վառ օրինակը դպրոցներում, մարզադահլիճներում, որտեղ կա վերանորոգում, համալրում, գույքը մարզական, որտեղ չկանորն են կառուցում։ Իդեպ դուք ունեք այդ խնդիրը գույքի եւ Իդեպ մենք չունենք։ Ես օգտվելով արդի շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահին մեր քաղաքապետին պարոն Սուրեն Գրիգորյանին մեզ միշտ ընթառաջում է գնդակներով երեխաներին մրցումներ տանելու ժամանակ միանման սպորտային համազգեստ ունենալուն ամեն հարցում օգնում է նաև շնորհակալությունս եմ հայտնում մեր սպորտի վարչության պետ Ռազմիկ Հովսիփյանին որը ջանք չի խնայում, որտեղ էլ որ քանի անգամ էլ ինչ մրցումներ լինում է, ընդառաջում է ֆինանսապես սպորտի կոմիտեն, սպորտի վարչությունը օգնում է, որպեսզի այդ մրցումները կայանան եւ երեխաները անպայման մասնակցել։ Հաջելի է լսել, որ որևէ սպորտաձև խնդիր չունի գույքի առումով կամ այլ խնդիր։ Չէ, չէ, չկա։ Այսօրվա պայմաններում չկա։ Եթե լինի, ասենք, մարզիչը հետևողական, պահանջկոտ, ամեն ինչի նկատմամբ ձեր կբերին, որտեղ ընթառաջում են մեր իշխանավորները այսօր ամեն հարցում։ Չկա մի այդպիսի, ասենք, դպրոցի հարցով մեր կրթության ֆիզկուլտուրայի առարկայի վերաբերող ֆիզկուլտուրայի առարկան մենակ հանդբոլի գնդակը չէ մենք վազում ենք մեզ մետրա պետք չափելու տարածությունը վարկյանա չափնա պետք այդ բոլորը մենք ունենք մարմնամարզություն ենք պարապում դասերի ընթացքում ունենք համապատասխան մեր գույքը մեր այցիկը երեխաները ցածկելու համար մեր բասկետբոլի վահանակները բոլորը բոլորը ստեղծված է մնում է ջանք հույերան չխնայենք աշխատենք երեխաների հետ։ Ունեք տեսաների մեջ այնպիսիք, ովքեր հաստատ գիտեք, որ սպորտի առումով առաջատար կլինեն, կշարունակեն, ասենք, այդ սպորտաձևով զբաղվել։ Մեր տղաների թիմում ունենք տղա Արտուր Աթայանը, որը մեր սանն է, Հայաստանում հավաքականի թիմը մասնակցել է Եվրոպայի առաջնությանը։ Նա հաճախել է այդտեղ, գնացել է այդ մրցումներին մասնակցել են, այո։ Այսինքն նաև սերնդափոխության հերանեկարը կա։ Հերանեկարը կա, այո։ Դպրոցը լինելով հանդբոլի բազան, համար երկու դպրոցում հանդբոլի մարզաձևի բազան մենք ինչ ունենք մեր դպրոցում ենք բանում գույքը կենտրոնացված մեր մոտ մարզահագուստը կենտրոնացված մրցումներին գալիս են ստանում են իրենց համապատասխան ինչ որ պետք է գնում մասնակցում մրցումների նորից բերում հանձնում իդեպ մրցումներից երբ վերադառնում են երեխաները փոխված են վերադառնում այո երեխաները արդեն նպատակասլաց այն մեր աղջիկներ առաջի անգամ էին գնացել մրցումների չէին էլ պատկերացնում թե ինչ ինչա լինելու, ինչ էլ անելու։ Ու մրցումների ընթացքում առաջի օրվանից մինչև վերջի օրն էլ տարբերությունը կար երեխաների մեջ։ Առաջի օրը, ասենք, հաշվի մեջ տարբերությունը մեծ էր, որ հաղթեցին Հայաստանի թիմերից։ Իսկ արդեն վերջում հավասարել էին Այսինքն առաջընթացը ակնառու է։ Այո, այո, առաջընթացը։ Հաջորդ անգամ արդեն հաղթանակով կվերադառնան հավանաբար։ Անպայման, անպայման երեխաներն էլ իրենք այդպես են տրամադրվել։ Շնորհակալություն Տիկի Մարետա եւ ինչ կցանկանայիք, որ ընդհանրապես սպորտի առումով լիներ Արցախում։ Մենք ունենք այնպիսի շնորհալի երեխաներ, որոնք մեր լողի մարզաձևը մենք չունենք։ Մեր մարմնամարզացա մենք այնպիսի ճկուն, այնպիսի հրաշալի երեխաներ ունենք, որ նրանց ապագան པարզ երևում է։ Ա, բայց այդ մարզաձևերը չկան։ Ցանկանայի լողը իրոք անհրաժեշտ է։ Այո, լողն էլ դառնար մարզաձև, ունենանք մեր խմբերը, ունենանք մեր մարզիչները։ Եվ ընդհանրապես ինչքան հնարավոր է շատ մարզաձևեր լինեն։ Շատ մարզաձևեր լինեն, այո, որտեվ մենք այնպիսի ազգ ենք, մենք այնպիսի շնորհալի ամեն ինչում։ Մենակ սպորտը չի Եվ նաև պայքարող։ Այո, եւ պայքարող։ Սպորտն էլ փոքր պայքար է, որից սկսում եմ ես։ Հենց ամենաառաջի պայքարը սպորտն է։ Այդտեղից է սկսում ամեն ինչը։ Երևի այդտեղ էլ ձևավորվում է հայրենիքի համար պայքարը եւ ընդհանրապես պայքարող բնավորությունը։ Այո, հայրենասիրությունը նպատակը արդեն կա հաղթանակ։ Վերջերս առաջին անգամ մրցումների մասնակից հանդբոլի թիմի աղջիկների համար դպրոցի մարզադահլիճից դուրս խաղն անսովոր էր ու որոշ դժվարությունների հանգեցրեց։ Այնուամենայնիվ նրանք լիահույս են, որ հաղթանակով կվերադառնան հաջորդ անգամ։ Պատմում են Լիլիթ Հովսեփյանն ու Լուիզա Խաչատրյանը։ Աղջիկներ ուրախ եմ ձեզ ողջունել սպորտ մոլորակի տաղավարում, ինչպես եղավ, որ ընտրեցիք հենց հանդբոլը։ Ինչ շատ հետաքրքրեց այդ սպորտաձևը եւ ես ցանկացա մասնակցել այդտեղ։ Ինքդ ես ընտրել, ինքնուրույն ես ընտրել, այսինքն։ Իսկ ինչպես տեղեկացար այդ սպորտաձևի մասին։ Հերոստացիոն նայեցի եւ իմացա։ Դու Լուիզա ֆիզկուլտուրայի ժամանակ ընկեր Վանսյանը իր երեխաներին հարցեր տալիս. «Գալու եք այսօր, թե ոչ»։ Ես այդպես հասկացա, որ այդպիսի խմբակ կա եւ ցանկացա ես էլ հաճախել այդ սպորտաձևը։ Այսինքն դու դասերի ժամանակ տեղեկացար, որ հանդբոլ հաճախող երեխաներ կա նաեւ եւ փորձեցին ընդգրկվել։ Ինչքան ժամանակ է որ հաճախում եք աղջիկներ։ Ես արդեն 2 տարի է որ հաճախում եմ։ Իսկ դու արդեն կլինի 3-րդ տարին։ Փաստորեն արդեն բավականին երկար ժամանակ է եւ կարող է եք եզրակացություն անել, թե ինչ է տվել ձեզ այդ մարզաձևը։ Ինձ այդ մարզաձևը սովորեցրեց ընկերների հետ լինել լավ, իրար օգնել խաղի ժամանակ։ Քանի որ հանդբոլ կոլեկտիվ խաղ է, մենք պետք է միասին կազմակերպված լինենք։ Դու ինչ կասես։ Նույն կարծիքին էլ ես եմ, որ բոլորս պետք է միասին կազմակերպված լինել խաղերի ժամանակ իրար օգնել, որովհետև դա թիմ է, բոլորս պետք է իրար ձեռք մեկնենք։ Խաղի ընթացքը կախված է յուրաքանչյուր խաղացողից։ Աղջիկներ դուք ինչպես տեղեկացա, նաև մրցումների եք մասնակցել առաջին անգամ, եւ ինչ տպավորություններ եք վերադարձել։ Ես վերադարձել եմ շատ լավ տպավորություններով։ Տարբերվում էին այդ մրցումները ձեր սովորական ամենօրյա աշխատանքից ավելի։ Այդտեղ շատ մեծ դահլիճ էր եւ մենք չէինք հասցնում վազել գնդակի հետևից, բայց մեր մոտ փոքր դահլիճ էր։ Իսկ ինչ որ նոր բան սովորեցիք մրցումներից։ Այո։ Օրինակ, ինչն ես մտապահել, երբ վերադարձել ես եւ այստեղ արդեն պարապմունքներին օգտագործել։ Ես արդեն գիտեմ, որ չպիտի կանգնես հակառակորդի հետևում, որ գնդակը քո ընկերը չտակես, եթե ընկերը տակես, հակառակորդը կվերցնի եւ կգնա։ Այսինքն այդ մի քայլը կգործնեք։ Հա։ Ուզա դու ինչ կասես, ինչ ես սովորել, ինչ տվեցի մրցումները քեզ, ինչ սովորեցիր, գուցե ինչ որ որ նոր բան հայտնաբերեցիր, առաջին մրցումներն էին։ Այո, առաջինն է, որ մենք գնում ենք Երևան եւ մասնակցում մրցումներին։ Մենք շատ բան սովորեցինք, հուսով ենք, որ նորից գնանք ավելի լավ կխաղանք։ Իսկ թիմերը ձեզանից ուժեղ էին։ Ոչ, մենք կկարողանայինք նրանց հաղթել, բայց Երևի փորձն էր պակասում։ Այո։ Այնուամենայնիվ առաջին մրցումներն էին, երևի մի քիչ դժվար էր։ Հաջորդ անգամ արդեն հաղթանակով կվերադառնանք։ Այնուամենայնիվ մենք փորձ ձեռք բերեցինք եւ այդ փորձը կարող ենք մեր պարապմունքների ժամանակ կիրառել։ Աղջիկներ, իսկ որպես սպորտով զբաղվող երեխաներ, ինչ կցանկանայիք մեր տարածքի համար Արցախում ինչ լիներ, որ նպաստեր սպորտով զբաղվելուն ասենք մրցույթները շատ լինեին, շատ պայմաններ ստեղծվեին տարբեր մարզաձևերի համար, մեզ դահլիճ լիներ։ Մենք համապատասխան դաշտ ունենանք, որ เป զի սովորենք մեզ տարածքում խաղալ։ Կան շատ սպորտաձևեր, որոնք կցանկանային Արցախում լինել։ Իսկ սպորտով զբաղվելու համար աղջիկներ ինչ է անհրաժեշտ։ Առհասարակ, եթե որոշում եք զբաղվել սպորտով, բնավորության ինչ գիծ կամ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի զբաղվի սպորտով մարդը։ Ուժեղ կամք, նպատակասլացություն, եւ ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Լիլիթ, ընտանիքում երբևէ դուք սպորտսմեն ունեցել եք սպորտով զբաղվող մարդ, ով ուղղորդի քեզ։ Այո, քույրս։ Քույրս նույնպես զբաղվում է սպորտով, նա զբաղվում է վոլեյբոլով եւ ես որոշեցի զբաղվել հանդբոլով։ Այսինքն սպորտի առումով խորհրդատու ունեի ամեն դեպքում։ Այո։ Երեխաներ, իսկ սպորտով զբաղվելը ինչ որ բան փոխել է հենց ձեր առօրյայում։ Այո, մենք ամեն տարի նոր ձեռքբերումներ ենք ունենում։ Առաջին տարին մենք այդքան լավ չէինք խաղում, բայց ինչքան շատանում է, այնքան սկսում ենք ավելի լավ խաղալ։ Փորձառու եք դառնում ավելի։ Սովորական առօրյայում սպորտը մեզ օգնում է լինել առողջ, ճկուն, կարգապահ եւ աշխատասեր։ Նաեւ գնահատես սեփական ժամանակը։ Ինչ կմաղթեիք սպորտով զբաղվող երեխաներին թող նրանք ձեռք բերեն նորանոր հաջողություններ, հաղթանակներ եւ ավելի լավ պարապմունքներ։ Հնարավորություն ունենան շատ մրցումների մասնակցելու արտերկրում, մեր երկրի դրոշը բարձր պահելու եւ անպայման վերադառնան հաղթանակներով։ Շնորհակալություն աղջիկներ, ձեզ նույնպես հաջողություններ։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել սիրելի ունկնդիրներ։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նանդեժ Դադոլոխանյանը։ Սպորտային բնավորությունը ձևավորվում է փոքրուց եւ հետագայում օգնում բազում դժվարություններ հաղթահարել։ Ոստի սպորտին պատշաճ ուշադրությունն անհրաժեշտություն է։ Մնացեք բարիավ։